сивим барвінком ранковий туман стелиться тихо під наші ноги. А мамина хата аж стає на паркан, виглядаючи нас з дороги. Вертаємось ми, хто в дощах, хто в сльозах, втомившись від втрат і сердечного болю, найдовший у світі повернення шлях лежить він крізь душу і долю. Пам'ять моя, наче кіноекран, розлуки і зустрічі, щоденні тривоги, а мамина хата аж стає на паркан, виглядаючи нас з дороги.